اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم ما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svetova koji zbog svoje savršenosti u svemu svu hvalu zaslužuje. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalijemo također na svemu jer Allah je taj koji savršeno gospodari, savršeno potpunosti, bez mahane, bez greške i naređuje i zabranjuje i iskušava i blagodati kome hoće daruje od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo jer bez njegove dozvole i pokretanja ništa učiniti ne možemo a već smo dobro zgrešili ako nam Allah subhanahu ve ta'ala ne oprosti i kaznu smo već zaslužili i znamo i ono što je Allah u Kur'anu poslani sa svemu hadisu što su obavijestili, vjerujemo da koga Allah uputi napravi put, tome nema zablude, koga Allah u zablude ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača, zato od Allaha samo uputu tražimo. Salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao kao milo svjetovima da opomene i pozove, da poduči i pokaže kako se Allah subhanahu wa ta'ala obožava, kako se svaki ibadet samo njemu na najispravniji način i najiskrenije usmjerava, kako se sa stvorenjima svakome onako kako je odrađeno, kako se prema njima najljepše obhodi. Molim Allah da nas učini od iskrenih i ispravnih Allahovih robova i sledbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da nas na tome poživi usmrti i proživi. A zatim nastavljamo sa osobinama ehli sunata val džemaata koje se tiču ostalih stvorenja. Ono što je u njima i što se pokazuje i prenosi na sve one koji su oko njih. Vratit se malo nazad, jer prošli put smo govorili nekoliko tema, pa ćemo se posjetiti da šeh kaže, zatim oni, pored ovih temelja, to jest da sve mjere na osnovu Korana, sunata i konsensusa i onih temelja koji su spominjani od akide i dijelova akide o kojima smo govorili, sad će ako Bog da za 15 dana, 3 godine, kako govorimo od početka knjige Tevhida, pa do danas sve to vezano za ove stvari, jer sve se vraća na Kur'an i sunnet po razumljevanju selefa ovog umeta. Kaže, zatim pored ovih temelja oni naređuju ili pozivaju na dobro i zabranjuju, odnosno odvraćaju od zla onako kako to obavezuje šarijat, pa smo o tome govorili malo širnije, detaljnije prošli put. Zatim kaže, oni smatraju ispravnim uspostavljanje hađa i džihada i džuma i bajrama sa vladarima ili vođama, bilo oni bogobojazni ili grešnici i čuvaju džemat, namaze u džematu, džematski način namaza kao i zajednicu, kroz ovo malo prije što je spomenuto. A zatim šeh kaže, vajedinu ne bin nasiha lil umme i vjeruju da je ovaj umet građen na nasihatu. To će biti glavna tema večeras. Da je ova vjera nasihat I to je samo dio onoga što smo pročeli, što o čemu smo govorili prošli put ili počeli govoriti, o čemu ćemo govoriti večeras i kasnije. A to je da je jedan od temelja vjere Islama, bratstvo i jedinstvo. O jedinstvu smo govorili prošli put, o bratstvu ćemo malo šire danas, a to zajedno, zajedno čini, ako se onako kako šarija to obavezuje, svata i primjenjuje, to zajedno čini primjernu zajednicu s kojom je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan i koju Allah hoće od nas. To zajedno čini islamski ispravan umet. Pa nakon što je šeheh spomenuo da se muslimani drže zajednice u onome što im je propisano i naređeno i rade to vođeni vođama koje je Allah, kojima je Allah vlast dao, bez obzira da li su oni s tim vođama slagali u svemu ili ne, da li bili isti njihovog menheđa ili ne, da li bili bogobojazni kao što trebaju ili ne, sve dok im naređuju ono što je Allah naredio i što dok čuvaju ono što je Allah naredio se čuva i dok ih vode u onome što je Allah naredio se zajednički radi ili pohvalim učinio ili dozvolio, oni te vođe čuvaju, protiv njih pobunu ne dižu i ne smiju jer je to strogo zabranjeno, kao što je došlo u hadisima, vjerodostojen kod muslima u sahihu i drugim, nego sebe prije svega radi ono što se tiče tebe, a ispravni je reći Allaha radi zbog svoje koristi, a zatim koristi zajednice, izvršava ono što im je Allah naredio. Jer nema oni koristi ni štete od toga kakav je vođa ili kakav je onaj s njim u safu. Kao što idemo u džemat, a znamo da u džamiju dolazi svako i nismo od onih koji kažu kad vidimo ko ide u džamiju, nećemo mi, nego idemo sebe, svoje koristi, radi svoj propis da, da ispoštujemo, svoju obavezu da skinemo ili sevap da ugrabimo ako je pohvalno i znamo da to što do nas klanja boli od nas ili slabi od nas, ne šteti nam i ne koristi, sve dok mi radimo ono zbog čega smo došli, tako i u svim drugim zajedničkim projektima, poslovima, od države, preko zajedničkog uređivanja, zajedničkog rada, zajedničkih ibareta, ostali ili pohvalni stvari, ili dozvoljenih stvari koje ljudi su sebi dogovore, a nisu šaritom regulisane, poropušteni su ljudima da rade dunjalučkih stvari. Ehli sunet učestvuje sa muslimanima sve dok su oni muslimani i sve dok to je ispravno. I tu vrijedi pravilo koje je poslanik sam sam postavio i to je minimum. La ta'ate ni mahlukin ti ma'asijet il khalik. Nema pokornosti stvorenju i grešnju prema stvoritelju. Kad zajednica radi nešto što je ispravno, mi s njima radimo to što je ispravno. Kad zajednica radi ili poziva ili naređuje nešto što je neispravno, mi se ne pokoravamo stvorenju i grešnju prema stvoritelju samo u tom detalju. A u ostalim detaljima nastavljamo sa zajednicom i moramo biti sa zajednicom, i moramo biti zajedno. Jer jedinstvo je produkt bratstva. A o bratstvu ćemo govoriti kasnije. Allah je propisao nasihat i vjera je izgledana na nasihatu. A o nasihatu ćemo govoriti večeras prvo, pa onda o bratstvu tako je šeha ovdje spomenuo. Sve se svodi da jedno. Da je islamski umet jedno tijelo. Da smo svi mi pojedinci njegove ćelije i njegove organe. I da ne može organ otići i negdje sam izaći i ne može funkcionisati bez ostatka, bez uvezanog sistema, kako bi činili živo tijelo. Može se insan raskomadati, ali to više nije i živ insan. I džaba od tih organa, on je bio zdrav, ali više nije zdrav. Ista je stvar, i poslanik sallallahu alaihi ve sellem je uporedio muslimane sa tijelom i uporedio muslimane sa građevinom. To što hrpa cigli ne znači ništa, dok se ne izgrade u sistem i ne povežu vezom, malterom ili nečim drugim, pa naprave građevinu, pa ne može jedna cigla reći, ako je tamo cilj popustio na drugoj strani, sad se sve raziđe i odošle negdje. Kad bi se razišli, to više ne bi te građevine bilo ništa, plus vezane su nečim. E tako u smislu mi muslimani, ne možemo se razići, ako se razićemo nema od nas ništa, plus vezani smo nečim što nam ne da da se razićemo. O, to, o tome će biti govora malo kasnije. Idemo nastaviti dalje. Jer čuvanjem zajednice insan čuva sebe. Pojenta svega ovoga što sam spomenuo je da čuvanjem zajednice insan čuva sebe. Ti si dio zajednice. Ti kao jedan organ u zdravom tijelu, ako izađeš, ni će tijelo biti zdravo, ni ćeš ti biti živ. I to treba dobro shvatiti. Iako je drugi dio tijela bolestan, nećeš ti iskočiti iz tijela i otići. I reći šta ću mene briga, neću ja da se razbolim i tako dalje. Nego imam pravilo kako se liječi ili kako se periše i ostranije kad šta ako Bog da biće malo detaljnije samo u slučaju ako Allah da ga zaboravim da napomenem odmah na početku jer ovo što sledio samo dio ovog jednog pravila opšteg da muslimani rade zajedno da je čovjek društveno biće da muslimani su obavzni da žive u jednom umetu ako, su, ako je moguće ako ne onda u drugim zajednicama kako je moguće da muslimani jedni drugi ne mogu i da, su, da se muslimani da muslimane veže islamsko bratstvo i zbog tog brastva oni čine jedinstvo, da je jedinstvo obavezno ali samo na ispravnom i da je zabranjeno činiti jedinstvo na zabludi. Jer poslanik sa osim je rekao da se umet neće ujediniti na zabludi. Kad bi svi se htjeli dogovoriti, hajde večera se moramo ujediniti. Da nas neko sve zatvori muslimane u neku, neki prostor i kaže nećete izaći i mi kažemo nećemo izaći do zore dok se ne ujedinimo, možemo se ujediniti samo na istinu. U suprotnom, do zora će doći i zora će proći. A nikad se nećemo dogovoriti. I to je nemoguće. Zato imamo garancije. I zbog toga insan mora shvatiti umet kao jednu veliku zajednicu, jesit će se dijelom te zajednice, a ne nečim drugim, i mora čuvat zajednicu jer čuva time sebe. Pa kaže, va jedinune bin nasiha, smatraju da je vjera nasihat. Onaj hadis poznat je temima Darija, u kome se kaže, dinu nasiha, vjera je nasihat. Kod nas opšte preveden kao vjera je savjet. I to je velika greška. Iako ima smisla. Vjera je savjet, pa Allahu i poslaniku i Kur'anu i vođama muslimana i ostalim muslimanima. Pa onda moraš na, na se kako da objasniš kako rob može savjetovati rapa i kako rob može savjetovati knjigu. Pa je to savjet, nije to savjet, to se kaže tamo, amo neka, nije znači, nasihat ne znači savjet, braću moja. To je jedno sporedno znači. Nasihat od nusa je uzeto od, znači, o korijen ove riječi ukazuje na jednu od dvije stvari. U arabskom se koristi za jednu ili dvije stvari. Prva je, znači, čišćenje od primjesa ili iskrenost, pročišćavanje da nešto znači uzmeš, počisti pa za tri mjeseca, da ono bude čisto kako treba. I to se prevodi kao iskrenost. Druga, drugo značenje nasihata i nusha je I od toga je uzeto, za primjer, izrazi postoji kao nasih, nešto što je pročišćeno, ispravno, od primjesa, očišćeno i tako dalje. Drugo značenje nasihata je sladan odnos među dvije ili više stvari. Znači dvije stvari najmanje čine jednu cijelinu koja je propisana, koja je ispravna. Da bi oni činili cijelinu, moraju da budu pravilno postavljene, onako kako dolikuje. Ne moraju biti jednake. Muž i žena čine brak, oni nisu jednaki. Ali zajedno čine brak. Ne mogu dvije žene čini brak, nek mogu dva muža čini brak. To je nama jasno. Bez obzira šta se izmišljalo na dinjaluku. Iako nisu jednaki, ali svako ima svoje i njih dvoje čine brak, na primjer, minimalno. Može i više. Ovaj, ali nus ili nasijehat je upravo ovo praćenje. Da znači se postave stvari u jednu zajednicu, u jednu cijelinu, onako, sad se malo ozbiljite, onako kako je propisano šerijatom ili kako mora da bude da bi funkcionisali stvari. I to je nus, odnos, ali ispravan. Jedno značine riječi nusi, zato se nasihom zove krojač. Uzme dvije ili više krpa, komada platna i sašije ih tako da oni čine odijelo. I svaki komad platna obavlja svoju funkciju koju drugi ne može. Pa nije, na primjer, odijelo bez rukava kako treba. A nije na rukavu ista količina platna ko naprijed ili nazad i tako dalje. Ali on to poreda postavi tako, skroji da svaki komad ima svoju ulogu gdje zajednički čine nešto kako treba. I ako se tu pogriješi, to više nije dobro djel, nije dobra zajednica, nije dobra cijelina. Pa znači nus znači ispravan odnos. Ako uzmemo oba značenja, to bi značilo iskren i ispravan odnos. Iskren odnos. Vjera je iskren odnos. Ako odnosom se podrazumijeva ispravno, da budu postavljene stvari onako kako je određeno da bi funkcionisalo. I zbog toga je u arapskom jeziku ova riječ koristina kao nasihat, kao savjet. I nasihat jeste savjet kod Arapa. Ali nije samo to znači značenje riječi nasihat. Jer savjet nije savjet ako nije zbog ovih osnovnih ciljeva. Jedan u pravu, da ne kažem dobar, drugi u krivu i po nekom pitanju loš, Allah naredi obojci da budu dobri. I onda ovaj dobri čisti ovog lošeg od onoga što je na njemu loše se našlo, prije njemu loše se našlo, tako što ga savjetuje da to ne radi, nego da radi kako je ispravno. Što? Da bi obojica došli u normalan odnos. Pa imamo značine pročišćavanja i imamo značine sladnosti. Jer oni moraju čine sladno zajednicu. Allah je naredio da budu obojica kako treba. I zato što radi nasihati ga. Govori mu nemoj to radi, ostavi to, već radi ovako, što? Da budeš kako treba. Eventualno da bude kao on. Jer on uspravo, zato ga je savjeti. Ili savjeti je sebe i drugi. Idemo se svi popraviti. Kako? Tako što ćemo loše ostaviti, a onda ono ispravno primijeniti, pa ćemo biti u ispravnom skladnom odnosu koje je Allah je prepisao. I zato je, kaže, vjeruju da je vjera savjet, kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi sallame, ali savjet znači kao krajni produkt riječi, to je vjera je iskren, ispravan odnos. A od iskrenog ispravnog odnosa i savjetovat one koji su neiskreni ili neispravni da budu iskreni i ispravni. Kao što je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dinu nasiha, vjera je iskrena i ispravna, ono cijela vjera ovdje. I sve što je u islamu propisano od najsitnijih propisa do najkrupnijeg je upravo zbog ovoga, da budemo pojedinac i zajednica. Onako kako Allah zadovoljno. I Allah je regulisao islamom sve. I ko primijeni sve u islamu, bit će, imat će ispra, iskren, ispravan odnos između sebe i rabba, gospodara, i iskreno, ispravno se postaviti između sebe i stvorenja, bilo prirode, bilo ljudi, bilo muslima, nemuslimana, muslimana, komšija, rođaka, pretpostavljenih, onih kojima se nadređen, supruge, poslanika, Allahovih propisa i na kraju gospodara svijeta već sam spomenuo. I sve je ovo islam regulisao. Imamo propise kako vjerovat, kako Allahu robovat, kako ibadetit, kako se obhodit prema njegovim propisima, šta zna, za nas znači Kur'an, šta zna, za nas znači sunet, šta za nas znači svetine Islama. Imamo propise kako se obhodit prema pretpostavljenim, a to su Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije svega zatim učenjaci, zatim vladari, zatim roditelji i muž u odnosu na ostatak porodice. To su pretpostavljeni u islamu. Zatim oni koji ste pretpostavljeni u nekom segmentu tipa šef na poslu ili negdje drugo, to slušaš samo po, ono, po ugovoru, ništa više. I svako ima svoje prava. I svako ima svoje obaveze. Zatim imamo odnos prema rodbini, prema porodici prije toga, zatim prema rodbini užoj, zatim prema komšijama, zatim prema daljnim muslimanima, zatim prema grešnicima, zatim prema nevjernicima, zatim prema hajvanima, zatim prema neživoj prirodi. Tačno je određeno šta ja smijem i ne smijem raditi sa svojim imetkom, sa svojom zemljom. Tačno je određeno šta smijem ili ne smijem raditi s komšinim. Dokle je moja granica, šta je tuđe, kako je tuđe pravo. Određeno je šta se radi sa ničijom zemljom imamo od, od, određen nam je odnos prema hajvanima, prema životinjama. I za to znači vjera je odnos propisa koji svakako zato što je propisan mora biti iskren i ispravan, koji svaki drugi ibadet. I zato je došlo kad su pitali prema kome je Allahov poslanić, jer oni su shvatili to, da je to odnos, da su to prava i obaveze. Kako bilo skladno, pa Allahov poslanić ne kaže Allahu ili prema Allahu prema njegovoj knjizi, prema poslaniku, prema predpostavljenima i prema ostalim muslimanima. I tu je spomenuo ono što se tiče vjerske vjere, prije svega dovolje prema muslimana. A ja sam spomenuo i dalje ostalo za što imaju hadisi, za komšiju, za tuđe, za, za imetak i ostale stvari. Odnos prema nemuslimanima, životinjama i dalje. Pa čovjek koji je propisano prema Allahu subhanahu wa ta'ala da mu bude rob. Da ga iz ljubavi, straha i nade da mu se ponizno, da ga veliča, ponizi se i pokori se. To je ibadet. Da radi ono što je Allah naredio i kloni se ono što je Allah zabranio, nadajući se nagradi i vječnom užitku u džennetu i izbjegavajući kaznu i vječnu propast u džahennamu. To je odnos prema gospodaru svjetova ukratko. Prema Allahove knjizi imamo odnos. Prije svega da vjerujemo da je to od Allaha, da je to Allahov govor. Da vjerujemo ono što je u njoj. Da je čitamo, da je ne zapostavljamo, da je ne ponižavamo, da primjenjujemo koliko možemo, ono je razmišljamo i tako da ne druge podučavamo. Prema poslaniku sallallahu alaihi veseleme je drugačiji odnos. Njemu smo obavezni da vjerujemo u sve što je obavijestio, da mu se pokoravamo ono što je naredio i zabranio, zatim da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavamo onako kako je propisao, propisao kako je poslao poslanika sa sam da nam pokaže pa je od iskrenog i ispravnog odnosa prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme vjerovat ponašat se izgledat i vjeru praktikovati djelovat po sunnetu onako kako je propisano mrzeći odričući se i boreći se protiv novotarija kao što je od ispravnog odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala obožava samo njega mrzeći odrećući se i boreći se protiv širka I svako ima svoja prava. Pravo poslanika je da ga se slijedi jer on poziva Allahu, a pravo Allahu je da mu se robuje. Da mu se tevhi čini ispoljava. Onako kao, kao, kao je objašnjeno u šarijetu. Zatim imaju vođe. I prema njima ide nasihat. Ista riječ, ali nisu isti, isti subjekti u ovome. Nije isto kad rob ima obavezu prema rabu i prema rabovom poslaniku, koje je rab poslo direktno tebi i meni i ostalima i prema rabovom govoru, gospodarovom govoru i prema stvorenju poput tebe koje me Allah dao nešto od vlasti te dnije. Ili na to. Pa svako ima svoje neko komu ideologije, to je kako je propisano šarijetom. Nije nama ništa ostavljeno ovdje da mi izmještamo. Pa prema pretpostavljima imamo obavezu da im se pokoravamo onome što je ispravno, da se protiv njih ne bunimo, da ih ne rušimo i da ih savjetujemo. Ovdje ide i značajni savjet da ih popravljamo. Tek prema njima možemo da uključimo i ovo značenje riječi nasihat. Jer Kur'an ne možemo savjetovati Muhammed Ali Hissanam, nema šta savjetovati od vjeri Allah, gotovo. Tek ovdje ide znači da savjetujemo, jer oni su ljudi, oni pogriješi. Poslani sem ne govori Buhiru svome, Kur'an savršen, Allah govor, govor ne pogriješivo, Allah svakako savršen ne griješi. Et je došlo do mogućnosti greške, tu je uvedeno i značenje savjeta ali nije znači samo da je vladar kod mene ima pravo da ja njem pametujem, ništa više. Nego prije svega on ima pravo da mi naredi sve što nije haram, islamski vladar u islamskom sistemu. Zatim, ja imam obavezu da se pokorim, da slušam, da zajednički učestvujem i kad vidim grešku, nemam pravo da ga sramotim, ni da ga uklanjam, ni da pobunu dižem, nego imam obavezu da ga savjetujem. I to onako kako je propisano, ima tačno propisan šredje kako se savjetuje vladar, nije isto ko ostali je to posebno i osjetljivo mjesto i situacija. Zatim kaže prema ostalim vjernicima, prema ostalim muslimanima, prema njima imam obaveze onako opet ovaj odnosno na to ko su oni nama. Pa nije isto prema roditeljima i prema djeci i prava i obaveze. Nije isto prema suprugu, odnosno supruzi, supružniku, nije isto prema rodbini, prema komši, bližim i dalje, prema nekom tamo muslimanu ali svako, svako, za svakog nas od njih veže veza. Imamo obavezu i pravo kod svih. Jer oni su mi i mi smo oni. Bilo koji ima snimanu historija, kamo li sad živi na planeti Zemlji i koji će doći kasnije, je dio jednog tijela koji se umecava. A kamo li ovi sad što su živi? I prema svakome imamo obaveze i prava, odnosno imamo propisan odnos ako dođemo u situaciju da komuniciramo. Zato kaže, وَيَعْتَقِدُونَ ma'na qawlihi sallallahu alayhi wa وَسَلَمَ Vjeruju, kaže, da je u značenje riječi poslanika sallallahu alayhi wa sallam kad je rekao al mu'minu lil mu'mini kal bunjani al marsus je šuddu ba'duhu ba'da kao što je kod Bukhari i muslima vjernik je vjerniku kaže poput čvrste građevine jedan drugog podupiru cigla ne visi u zraku osim na nizu cigli ispod njih. I svi ostali stvari koji čine građevina. I naša građevina ima svoje temene, ima svoje stubove, ima svoje, znači, cigle, temeli. I stubovi su Allahovi propis, onako koji je propisano na tevhidu i na šeharetu. Građevina obstoji na namazu, postu zakijatu, vjerovanju Allaha, meleke knjige, poslanike, sudnji dan i odredbu. A cigle smo mi, mi vjernici i jedni druge podupiremo. I ovdje se kaže odnosi na potpune vjernike, jer takvi bi trebali da budu. A ne znači da smo u praksi takvi. Mi jesmo, hvala Allahu, inša Allah, vjernici. Ali nismo uvijek potpora jedni drugima. Ko što u da bude dijelova koji struhnu i pokvare se, ali nije kriva zgrada, kriv je taj dio. On je popustio, pa se njega mi ne popravlja. Krti. Njega treba. I neće niko reći ružno ti zgrada, nego to treba popraviti, promijeniti. Oko kad baci insan na to, vidi mahano i osuđuje taj dio koji je pokvaren, koji je slab. Jer on je kriv, nije kriva zgrada. I svako od nas je kriv za svoje stanje i svoj loš odnos prema vjernicima. Nisu nije krivo ni vrijeme, ni vjernici, ni sistem, ni ovo, ni ono. Nego mi imamo odgovornosti koji se nas lično tiču. tiču. I koliko tu budemo ispravni, toliko smo pogodili u pravu i koliko tu podbacimo, ne, ne trebamo kriv nikog osim sebe. Pravi vjernici su potpora jednim drugima, poput kaže velike prave, čvrste građevine Morsus, koji kaže jedni druge podržavaju. I ne iskaču, ne rasipaju se. Što? Građevina veže ih malter. Ne bi cigla možda stajala tu. Ali ko je pita? Stavljena je i sve je za nas za drugu. Ni nas niko nije pitao da mi biramo sastav evo čerašnjeg dersa ovde. Neki od nas su se gledali preko nišana, da se tako izrazi muža helijetu. Ili se nisu poznavali, ne bi se nikad upoznali da nas Allah nije spojio. Allah te uputio i doveo. U Islam te uveo. Ne možemo se ničim zahvaliti na tamo. Spoj, spojio te s kim te on htio da spoji. I on ti je brat, veže vas ima, to je taj malter veže nas iman i sve dok ima imana mora biti veza. I tako je sa svima koji nisu istomišljenici naši u svemu, ali izvjere nisu iš, izašli. Sve dok je u islamu, on ti je brat i on je dio zgrade i ta lepota zgrade ovisi upravo od nas. I do nas je. U drugom hadisu kaže kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači ukrstio svoje prste da kaže koliko je to čvrsto kad je ispravno i da smo kako treba da smo potpuno imana bili bi zaista jaki čvrsti i ispravni onako kako nam je suđeno da budemo ako uradimo sebe ali do nas je i stanje umeta slučajno zavisi od stan od imana muslimana kako smo prema vjeri tako nam Allah i daje U drugom hadisu kaže metelul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka mathal al-jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasadi bil humma wa sahari. Neko će reći da sto isto isti hadis isto značenje nije ovdje ima dodatak koji nam jako bitan. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kod Buhari i Muslima hadis. Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi. Ako nema ljubavi, on je minimalno, nema ni vjeri. Moraš voljeti svako koji je vjernik. Bez obzira koliko on bio zalutao u svojim očima, ako iz nije izašao, on mora postati minimalna ona imanska ljubav. Inače, kod nekog vjera nije u redu. Ili kod tebe, ili kod njega. Odnosno, kod onoga ko ne voli, kod njega vjera nije u redu. Ne treba i ne smije ta ljubav biti potpuna. Mi smo učili da mi volimo i mrzimo ljude, a ne njihova djela, to je velika greška, došla nam od mržija, da se kaže djela i osuđuju djela ko biva dobar čovjek. Pa neka Allahom da djela baci u džehennem, a njega u džennete ti si taj koji radiš dijela i proizvodiš, od tebe dolaze. I ti si dobar ako si dobra dijela i ja sam dobar ako su mi dobra dijela i loš. I volimo i mrzimo ljude. On Onoliko koliko su dobri i ispravni ili koliko nis, koliko mi znamo. Ono što je u srcima u to ne smijemo da ulazimo i ne znamo. I zato zvjerujemo će biti iznenađena na sudnjem danu. Ko što je bilo iznenađena na Dunjaluku, prolazi dženaza. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa šta mislite za ovo? Ili prolazi čovjek? šta mislite za ovoga, pa ga pohvale, jednog pokudi, pa onda kaže na kraju da prepričam jer nije tema, kaže ovaj drugi koji ste kudili je bolji od pune citave planete onih prvih. Ali nije, nisu pogrešni sad, nisu grešni zbog toga. Oni su vjerovali ono što vide. I smatrali se dobrim ono što, su vidjeli. I tako i nama obavze sudimo po vanštini. I tu se srce samo pokreće, možemo mi filozofirati šta hoćemo tu insan voli čovjeka koliko zna da je dobar i mrzi ga koliko zna da je loš, makar mu bio brat musliman i to je obaveza. Isto tako prema muslimanima, onako kako je propisano. Međutim, ovdje stoji jedna stvar, kaže, primjer vjernika u njihovoj ljubavi, zatim te rahom u njihovoj samilosti. Moraš imat samilost prema vjerniku. Moraš biti milosti prema njemu. Više nego prema drugom insanu. Mora po vate'atufihim i njihovoj zbliženosti, njihovoj vezi, njihovoj povezanosti. Mora Moraš osjećati tu imansku vezu. Sve dok je vjernik. Bez obzira koliko bio grešnik ili zalutao po tebi i tako dalje, ako izaćeš što izvjere, više nije vjernik, duga pravila vredi. Ali dok je u islamu, dok je u imanu, mora postojati ovo troje. Pa ako su kako treba od imana, onda je potpuno ovo. je primjer vjernika u ljubavi, u samilosti, u povezanosti ili zbližanosti je, kaže, poput primjera jednog tijela. Poput jednog tijela kad se jedan organ razboli, cijelo tijelo s njim se osjeća groznicom i nesanicom. Pa poruka svakom onome ko misli treba to samo osjeći, treba to samo heđit, treba se samo izdvojiti, treba samo sam bit i tako dalje. Drugi iz daleka odazvo gledati pozivat, ako hoće, hoće, ako neće, ja sam rahat, ja sam se sakrio, zaštitio i tako dalje. Kad te boli uho, ali mislim u stvarnosti, ne u prenesenom značenju. Kad te zub boli, reci mu, šta briga mo, mog srca, mog tijela, šta ima moj razum s tobom? Odi ja spavak, boli ti dostra, pa ćemo se sutra vidjeti. Reci svom organu nekom koji te boli pa ti ne da spavat i tijelo se citavo palo i temperaturu imaš. Recimo ti si bolestan ili još bolje uzmi pa ga od strane. Ja tako radiš. Tijelo koje je Allahovo zove se umet, ti operišeš, ti režiš, ti ostraniješ, ti ostavljaš to vana ako biva uništavaš što ne valja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su vjernici, sredo su imanu. Poput jednog tijela. I kad jedan organ ili jedan dio razboli se, ostali su osjećaju s njim, ostali su tijelovi bolesni, ostali nisu rahat. I zato savjetuju, i zato pozivaju, i zato se loše osjećaju. I zato su im dosadni, makar ovi ne shvatali. Čuvajući sebe prije svega. On nije rahat, jer voli, jer je samilostan, jer je povezan s njim. Pa ga boli, ako ga jedan dio tijela boli. I da smo kako treba vjernici ovako bi osjećali prema svima. A ne samo prema istovječljenicima ili ranima. Još više. A nekad u većem džematu samo se vidiš da se suosjeća i pomažu oni koji su, koji se češće viđa i posjećaju. A kamoli se ostalim muslimanima koji nisu tu zajedni. ali koji svako dijelo nije slučajno Allah Allahu poslanik sa sem koji ne govori po hiru svome spomenuo građevinu malo prije pa cigle kako jednak drugo podržavaju kad kad su povezane prvo ima imana ima i potpore a ovdje kaže kao tijelo jer zaista u tijelu postoje bolovi i oboljenja koja, za, koja nužno iziskuju ostranjenje, operaciju. I sve je tu propisano šarijetom. Nekad možeš sačuvati tijelo tako što amputiraš jedan njegov tijelo. Imao situacija u islamu kad se mora heđer, kad se mora odstraniti, da bi ostatak se sačuvao. Kad ta bolest, taj poremećaj, ta patološka promjena prođe, prijeđe granicu, kad se izgubi nada u potpravak. Ali prvo se liječi, prvo se pregleda. Neće insan sam sve čim ga zabolizuje, ne uđe u stranu nešto nego ide doktoru pokuša izliječiti. Ako mu već nakon pretraga kažu da ne može, onda on nerado pristane da bi život sačuvao, da mu se jedan dio strani kako bi ostalo sačuvano. E tako se umetu radi. Popravlja se dok god se popraviti može. Ne ostranjujemo mi ništa svojim pravilima, svojim voljom. Ne kažemo pozivao sam te pet godina, nisi htio, sad si gotov. Jer to zabranjeno, imamo hadise za te stvari. Ja je to u Koranu nego sve dok se može liječiti, liječimo dok smo živi. A kad se mora veći problem spriječiti, to da sprečavamo, onako kako je šerijski propisano. I zato sve ove stvari postoje u šerijatu i sve su regulisane odnosom vjerskim. Imaju propise. Ko što nije isti odnos prema roditelju i prema komšiji, prema komšiji i prema drugom vjerniku, prema rođaku i prema nekome ko nije rođak, prema insanu i prema hajvanu, tako nisu isti odnosi prema svakom lošem ili zalutavom muslimanu, nego ima sve regulisano u šarijetu. Pa se samo uspjeti popravi stanje, može ispravno, iskreno živjeti i odnos sa Allahom sačuvati i uspostaviti svega ako se bude radilo po šarijetskim pravilima, a ne po svojim mišljenjima. Ko zna primjenje, ko ne zna pita, pa nauči pa primjenje. I nema trećeg načina. Kogod pokuša pogriješiti. Kogod proba, neće uspjeti. I ovo se ne proba, ovo se nauči pa primjenjuje. Nakon ovih stvari, kaže šejh rahimahullah, wa ya'muruna bis sabri inda al-bala wa shukri inda al-raha wa ar-rida bi murr al-qada. Kaže naređuju, to je smatra obaveznim i drugima to preporučuju na, naređuju. Strpljivost na iskušenjima. Zahvalnost na blagodatima i zadovoljstvo sa gorkim Allahovim odredbama. Ove tri stvari zahtijevaju dersove, a ne ders. Ja svakako nisam planirao ovdje pričati plaho ovome, osim što ću spomenuti da je sabr obavezan i minimalan i propisan i da je to dijelo srca, da je čovjek obavezan da osaburi na onome što mu Allah da jer svakako promijeniti nije mogao i ništa ne može uraditi. Jer ako bude kukao i protivio se, samo može još grije zaraditi i kaznu zaslužiti i sebe još više upropasiti. Po prvi stanje neće kukanje. I zato je obaveza saboriti. A može čovjek iznad toga da bude zadovoljan i zahvalan, još više. O tome smo govorili i govorit ćemo. I po pitanju sabura i šukra, i istikvara, zadovoljstva, imaju snima, snimljeni dersevi pod nazivom serijal Ključevi sreće, ko hoće detaljnije može naći na internetu ovaj, svaki, svaka tema der za sebe. Međutim, spomenut ćemo ovdje samo ono što je nužno, da je sabor propisan, i da je to dijelo srca. Da je šukur ili zahval Allahu na blagodatno propisane naređene, da Allah prijeti onima koji nisu zahvalni. Da znaš da je svaka blagodat koju imaš od Allaha i to date ti na uživanje i istovremeno iskušenje. Jer ako budeš u haramu koristio, teško tebi. Ili raspao, teško tebi. I ono što imaš od imetka, ima propisan što smiješ njim raditi. I da je svaka Allahova odredba iziskuje sabur minimalno, a pohvalno i trebalo bi da bude zadovoljstvo. Zato, braćo moja, što savršen ne griješi. Bilo koji belaj, bilo koje jačine, u bilo kojeg vremena, kazali si mene, sve drugo je neizbavno. Sve drugo je greška. Znači, trebalo me da zadesi u tom momentu toliko da me zaboli ili ošteti u nečemu kao što je gubljenje imetka, život, života, zdravlja i nečega drugoga. I nije valjalo ni manje ni više, ni prije ni kasnije, jer je to Allah odredio. I Allah ne daje nam iskušenja osim radi nas. I svako iskušenje je blagodat. Insan kad ovo shvati, treba da bude zadovoljan. Ali nije obavezan, jer zadovoljstvo je da ne želiš da prođe. A to što znaš da je hajr, jako te boli, jako te rastuži, jako te brine, jako ti fali, uskraćen si nešto od dunjaluka, ali znaš da je to savršenstvo da je, i ne želiš da prođe. To je zadovoljstvo, to je nivo kojeg ne može svako ostvariti. Zato nije obavezan, obavezno je strpljivost, da osaboriš. Ali oni preporučuju ehli sunnet da se bude zadovoljno, jer blago onome neko spozna i ko me na naumpadne u momentu belaje da savršen ne griješi. Samo to. Dva, tri, dvije, dvije, tri riječi u jednoj kraćoj rečenci koje ti mijenaju stanje iz temera. Ako ti Allah dare ti da naumpadnu. I onda se drugačije postaviš i drugačije reaguješ i na kraju vidiš i zadovoljan i sretan budeš ubrzo jer nijedan belaj ne traje već. Allah tako smijenije. Malo iskušenja, malo više blagodati. Dvije mm. blagodati, jedno iskušenje i tako život prolazi. Samo mi što mi primijetimo loše, a ne primijetimo dobro, pa do nas je. Ove tri stvari za temel ili počinje i prelazi šeh na konkretne moralne osobine, a osnova morala je u srcu, to smo već govorili. Da voliš vratu što voliš sebi. Da voliš drugima što voliš sebi. I zbog toga svakome dajemo njihovo pravo, jer i mi tražimo svoje prava kad se nađemo na njihovoj situaciji ili u onome gdje mi imamo prava. I svakome želimo dobro, pa neke pozivamo, nekima naređujemo, neke savjetujemo i zbog sebe, a zatim zbog ostatka zajednice, zato što smo jedno tijelo, s drugima osjećamo i sebe i druge čuvamo i ne bi volili da nas neko amputira ako smo bolesni, volili bi da nas liječi, pa izliječi, a ne da nas odsjeće, ostrane, da struhnemo i baci u smeće. Tako isto znači druge popravljamo koliko možemo, ne odrećemo se, osim onda kad šarija zahtjeva, je to opet savršene greš, onaj koji propisa da se treba nešto stranti, tad se mora, tad je jedini lijek to. I mnoge druge stvari, međutim osnova toga je ono što u srcu vjerujemo, što osjećamo. I zato kaže ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا kaže, pozivaju u vrhunski ahlak, vrhunski moral i u najlepša dijela, vjerujući da je istina ono što poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, najpotpunijeg imana su oni vjernici koji su najboljeg morala ili najlepšeg ponašanja. Ili kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ili inna ma bu'ithtu ni utemnimu me kjarba al-akhlaq ili husna al-khulq, pošto je došlo kada je sam da upotpunim čud kod ljudi, moral kod ljudi, to vrhunski mekarim. Mekarim od keren ili plemenitost, to znači od svake vrste najbolji. Pa kaže vrhunski ahlak i pozivaju ehli sunnet u vrhunski ahlak. I ovo je, bitno da se stane, pa ćemo nastaviti dalje, še kasnije konkretne osobine spominje, to ćemo ako Bog da u sljedećem predavanju. Ovdje je bitno da znamo jednu stvar. Da ono što karakteriše sljedbenike sunneta odnosu na druge, je ono što smo milijon puta sad rekli, a to je objava. Znači mi imamo pravila gotova. I to nisu ih smislili neki, neke mudre glave prije nas. Nego savršeni objavio Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme, a on prenio i odgojio, pokazao, primijenio na generaciji, na ljudskoj jednoj generaciji, koja je to primijenila i ponijela i širi drugima i to kako se islam širio, širio, to se raspalo i gubilo. Ali postoji u tekstovima. Pravila postoji. I sunetlije su oni koji slijede izvorni islam, onaj kakav je bio. Ona je izvodljiv islam. Jer je već poslanik sa zadovoljan sa generacijom muslimana, ljudi koji nisu bili ni meleci ni poslanici, a bili su vjernici koji su postigli cilj, bili su vrhunski vjernici. Da ne bi neko rekao, možda to Muhammed a.s. on je poslanik, on je bezgrešan, ja ne mogu. Ili možda to Melek, ja ne mogu. Mogu ashabi ljudi koji ti. I to često u lošim uslovima nego našim. Možemo i mi. I mi imamo u svemu, dakle, u svemu, u ubjeđenju, u vjerovanju, u ibadetima, u izgledu, u načinu života, u ophođenju prema drugima, u ponašanju, u moralu, u edebu, bontonu, imamo regulisane stvari. I to, ljudi moji, nije to niko regulisao od Allah uzvišenje. Allah propisao. Muhammed a.s. nam primijenio i dostavio. Generacija ljudi je pokazala, razumijela, primijenila. Nama u tekstovima sačuvano. I to je vrhunski moral. Kao što je vrhunski zikr da zikriš ono što je zikrio Muhammed a.s. nam da dakle, kad te pita neko šta znači mnogo zikr, znači ozikr sve one zikrove koje zikruje Muhammed Ali Isanam i zikr to ne slobodne koje su preporučene, koliko stigneš. Kogod bude proučio sve dove zikrove tokom dana i noći, taj puno zikri. U protivno, optužujemo Muhammed Ali Isanam da nije puno zikri. Ako mislimo da ima nešto još da treba dodati, izmislit, uvest, onda Muhammed Ali Isanam nije ispuznio naredu Allaha, ovi koji vjerujete, Allaha puno spominjete u svemu drugom. Vrhunski namaz je namaz po sunnetu. Ako se ispune one unutratnje stvari, od iskrenosti, od skrušenosti i ostale stvari. I to je sunnet, isto tako, pored izgleda. Vrhunski zekat je zekat po sunnetu. Vrhunski moral, iznad kojeg nema morala, ispod kojeg nije moral, nego je dio morala, koliko se pogodi. Je samo onaj moral koji nam je prenesen u vjeru islamu, koji je naredio Allah, primijenio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem koji je bio hodajući Kur'an. A bio je kao što Allah kaže najlepše ljudi, najlepše morala. Wa innaka la ala khuluqin azim. I zato po ovom pitanju koji po svakom drugom imamo dvije krajnosti. Imamo ljude koji su vjeru shvatili mehanički, razumski. Dobili su inteligenciju, ali nisu dobili vjeru uopšte. Pa su sve stvari gledali samo razumski. I kod tih ljudi morali nebitan. I zato su spremni učiniti sve da uklone svako ko im na putu stoji. Poput Mu'tazira i drugih sekti koji se pozivaju na razum, da su oni prosvjetljeni i osvjetljeni, ali Kur'an kako treba ne vjeruju, i mnogi koji je svjetlo Allahova na zemlji, pa kako da budu prosvjetljeni? Pa su radili što su radili. Od atentata preko huškanja na sunetlije i na ostale stvari. I nisu uopšte pazili na neosnovne stvari. Nisu željeli drugima što žele sebi. Nego su samo željeli da ostvare svoje I kogod se ne bavi ahlakom, ne bavi moralom, ima ove sebičnosti i oholosti, što je suprotno sa islamskim moralom, gdje samo gleda sebe. A to je zabranjeno, to je nespojivo sa, sa stanem muslimana. S druge strane imamo ljude koji su samo vide da je poslanik poslan samo da upotpuni moral, kao da nema drugog hadisa. Ja, eto, zašto smo stvoreni, šta trebamo? Pa im je malo bilo moral Muhammed Ali Nego su sjeli on da nešto dorađuju, da odrađuju, šta treba, šta ne treba. Zadubili se u to istrenirali se. Pa su onda zalutali na različite načine, po različitim dijelovima i pitanjima koji se tiču morala, ili su zapostavili neke nužne stvari od vjere pod izgovorom vođenja brige o moralu, širenja morala, primjenje morala i tako dalje. I onda dođe i kaže sve najgore onima koji su na sunetu. I to biva iz, dvije, iz dva razloga. Jedni otišit otvoreno potvaraju lažu, a drugi su umislili sebi, jer su tako neispravno naučeni, da je moral nešto više od onoga što je Allah propisao. Pa on stvarno vidi sunetliju da nije dobacio, da nije u upotpuni halal. Nego misli da je moral više nešto i onda nisi ti na tom nekom zamišljenom nivou i nisi dobro nisa hlak. Ono što je propisano vjerom, to je vrhunski moral. I osnova toga je u srcu. I to se pokazuje na dijelima. I minimalni moralan insan je onaj koji drugima ne čini zlo, koji svakom daje njegovo pravo. A od morala je da činiš dobro i pozivaš u dobro i da kad moraš, žrtvuješ sebe radi drugih. Ali to je pohvalno. I to je više. I sve, za sve to imamo dokaze i primjere u šarijatu ali ono što je propisano i kad bismo to primijenili, bili bismo vrhunskog morala i u to pozivaju sunetlije, u to pozivaju prave selefije, ne ove hibridne danas što se pojavljuju, u to pozivaju, znači, ovaj, ehli sunet al džemaat i po tome radi. I tvoje neviđenje te situacije i tog stanja može biti razlog, je iz jednog od tri razloga. Prvo, da oni koji se pozivaju na to ne, nisu razumjeli i ne primjenjuju to ispravno. Jedno je priča, drugo su djela. Ako ne vidimo ta djela, na, što je činjenica danas? Drugo je da ti ne znaš šta je moral, ili ne mariš za njim pa potvaraš, zato što ne biraš sestva da je zukovni puta smetaju ti, i to je bilo i bit će kroz historiju Islama. I treće je da si ti pretjer robotom pitanje pa postoje nekakve vrijednosti koje ti smataš da su moralne, one su pretjerivanje u šerijatu, pa stvarno vidiš da ovi o kojima pričaš nisu na tom nivou, pa ih potvaraš da su lošeg ili nedovoljno dobrog morala, u svakom slučaju mjera je vjera. A vjeru je Allah objavio i nije dozvolio ljudima da izmišljaju, dorađuju, prepravljaju. Pa ko bude, znači, se držao vjere kao jedine ispravne mjere, bit će i ispravan u vjerovanju, ispravan u djelovanju i ispravan, odnosno najbolji u ponašanju i najsretniji na ovom i na onom svijetu. I obaveza je se držati držat ovih stvari, kao se obaveza vjerovanje i djelovanje. Naravno, vjerovanje je najspravnije pa i bariti, najbitnije, najkorisnije pa i bariti pa ostale stvari, ali mnogi će ljudi zbog svojih jezika u džehennemu biti, a to nije vezano za prve dvije, nego upravo za odnos sprem stvorenja. Pa da uzmemo pouku dok još vremena imamo i da se popravimo i da se ne kolebamo ako nas neko potvara i da se ne stidimo onih koji su ispravni zato što ih neko smatra neispravnim, nego da nastavimo ponosno ako znamo i naučili smo šta je ispravno, da se tjeramo, da to uvedemo u svoj život, a zatim da na tome da ustrajemo, jer se toga ne stidimo, nego da drugima širimo. Onim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pomogne, od svakog sačuva, i da nas uputi, da živimo sebi i drugima, Allaha radi dobro činimo, a kad preselimo smrtne muke, da budu zadnje muke koje osjetimo, da u kaburu već počnemo vječno da uživamo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى